baginakin eta hauzio horren ondotik, Nikola Bonomeza honro goita amar mila euro beharko zuela normalki pagatu. Baginakin eh, horren gainean baziela dificultate batzu. Gu eh, gu hartian epatu egin nuen, sosketa bat muntatzea, baina eh, gauzak ahun fite joan dira, eta asturrituko ere jakinez Nikolaren sede handiena zena berriz mitiko gisa baiunek ospitalian berriz sartzea. Eta horren gainean pentsatzen dugu zerbite egiten handela, eta agian nik nahi nukena, zadanik da nik da eskualeriko eh, eh, mobilizatzea, ez gira gu bakarri bai ospitaleko langiak uh, mugitzenan, eta ez ni bakarri. denen afera da, eta denen artian zerbit egiten handa, petizone bat badelaik, behar da izen betu, ikusteko bere ados dela, Nikolaren zuzten gatzeko, eta agian gure politika horiek, e, mugituko gira, lege horren aldatzeko, eta gauza bat. Baina, bon, etxatzen dugu berri hon batzu dienen direla eta azte lehen detikoiti eh, gure borrokal, eh, zinez eh, Nikola laguntzeko, eta bere familia sustengatzeko albezen e,